Там не йшлося про спорт, промовив я неупевнено. Я чув від моєї квартирної хазяйки, ну, ніби вбили стару жінку з метою пограбування. І більше ви не розпитували? Директор Комп відчув, що сигара згасла. Хронікар релігійного життя поспішив дати йому вогню. Дякую, сказав директор і знову звернувся до мене. Дозвольте, мій любий Норею, зауважити, що вам зовсім бракує журналістського хисту. Не йшлося про спорт. Це не причина. Отже, якби поряд із вами під час футбольного матчу вбили президента Франції, вас би це не збентежило? я не цікавлюся футболом, пане директоре. Відповідальний моєї рубрики пригнічено відвернувся. Я, мабуть, ішов на дно. Комб розкричався футбол, чи бокс, чи пінг-понг. Чхав я на все. Я знаю, що кажу, я не ідіот. Пане директоре, я як цієї ночі поряд із вами скоєно злочин. Ви бачили, як прибула поліція. Були на місці пригоди, обставини склались так, що мали все для репортажу. І ви все це випустили із рук. Все, що знав, я розповів панові Боде. Вранці щойно прийшов на роботу. Директор знизав плечима, тобто нічого. Місце дії людей, атмосферу. Все, що потрібно для хвилюючого репортажу, ви залишили при собі. Нечувано, нечувано. Все це вас не цікавить. Так, пане директоре, так, мовив я. Злочини мене не цікавлять. Голови перших редакторів обернулись до мене. В їхніх очах я побачив переляк а в деяких щось на зразок захвату моєю зухвалістю. Кожна людина, яка захищає свою гідність, автоматично стає цікавою. Я це вже помічав. Сам директор Комб, здавалося, був уражений моєю поведінкою. Та після миттєвої розгубленості до нього, як завжди, повернулася притаманна йому владність. І він знову розкричався: «Ага, злочини вас не цікавлять. Ну, то знаєте, що в усякому разі вони цікавлять публіку. Це навіть те, що цікавить її найбільше, крім рубрики про постачання продуктів. Людям остогидла політика. Це вам кажу я. Того дня, коли ми справді робитимемо те, що схочемо, гаразд, отже, ви нічого не знаєте. Нічого, крім того, що вже сказав пане директора. Цій жінці хлюпнули в обличчя з сірчаною кислотою. А, так, так. Я про це також казав панові Боде. І це не здалося вам незвичайним після всіх отих убивств із автомата? Стара жінка, якій хлюпнули в обличчя сірчаною кислотою. Це ж так несподівано. Боде звернувся комп. Можливо, щось за цим криється. Треба з'ясувати. Так, шефе, так, погодився Боде. Сигара знову згасла. Цього разу її припалив Боде. Комп зневажливо кинув у мій бік. Ну, гаразд, гаразд, Норею. Ви мені більше не потрібні. Хлопці з директорської приймальні дивилися вслід мені із загрозливим спокоєм. Крики комба, мабуть, було чути крізь двері. Тим часом я спокійно піднявся до бару. Не жалкував ні за чим, що сказав. Це факт. Злочини мене не цікавлять. І без того життя не така весела штука. Я старанно і навіть зі знанням справи